Bon, lehenik erraiten alduna, uh, uh, maiatza ondara hartio, uh, bon, anitzanit uh, euri egin dela, eh, mila milimetrotik goiti uh, joanak hori, bon, deia harri garri da, bon, uh, usaiako euneko berroita baino gehiago uh, uru badugu. Hori lehen gauza, ba, gero bai egia da... Uh, normalki eh, tenore untan uh, belar eh, frango uh, behar ditaike eginik, uh, egun ekolatan oiak uh, zira eginak, edo gaizki, uh, gaizki uh, sukatiak eginak direnen dako, Arto ektarak uh, zira erainak ono, eta bon, leku bat zuetan bon, urpean dira, eh, ordean ez dira, dira erainen. Mm ez dira erainene agian. Eta ondorrioak ondorioak uh, horrek eh, baditu, uh, eh, zu ardi saiaz uh, arturatzen zira, eta ordin lehenik uh, nagian agian belharrak, eta ondorioak uh, zuin dira. Ordon, ondorioak behia joan den neibukoak, egia ba, eh, erran ardi bon, ardiak negian negu gure lekoetan beti kanpoa tateatzen dira latzeko, bon, joan den negian eta hontan hainit gutiago uh, eh, atera dira, ordeon uh, bon, eh, laborariek behar izan dute uh, baraneko bazka baliatu eta goizik uh, bazkak baliatiak ziren, uh, ordeon behar izan dituzte uh, belarrak jousi, bazkak jousi, uh, konzentratuak gehiago jousi, hori lehen gauza, uh, ardi eta gero uh, bon, behi xailean e, uh, behiak uh, usaian baino berantago atera dira, eh, pentsetat, zenta bon, behi batek uh, Pentsiak uh, direlaik fitez pentsak sehatzen ditu, eh? ordeon, eh, bon, eh, hortane uh, zinez uh, berandu dute, behien ateratzeko. Eta gero, ondotik, uh, bai, guai, uh, primaderan eta uda astapen untan, uh, bon, behar zuten belarek egin, eginak izan, eta, bon, uh, derrobe, dorregra horiek, uh, bon, hanitzak destruitu dituzte uh, hartuen egiteko, zenta bon, ez ziren eh, biltzen ahal, eta bon, gero ondotik hartuake eh, hanitzak, bon, hanitz badira egitekoak direnak. Mm. Ba, bon, gero beharko da, lare, bon, araize denbora eta jafite dimendu, uh, gero zonbait egun beharko dira, lare gauzen txukatzeko, eh, pentsetan txarzeko eta alohetan txarzeko berriz, hori lehen gauza da, eh, behar dira, behar dira bai, uai, eh, berain, eh, edo, edo sortzieun, uh, eh, gero uai berriz pentsetan gero kontseiluak, bon, beharko dira beia, bon, eginak ez diren belagorik egien, egin, bon, uh, batakiu, uh, pasatziak direla, eseko, menan, bon, araiz horik egin eta soro un bat egiten alko dute. Gero, bon, hartuak erainak ziren dekietan, uh, ono badira posibilitateak, uh, bon, edo artoa ono uh, uh, uh batzu uh, eraiteko edo bestenaz uh, eh, behar da den bezala berdira dira alade uh, eh, neguko bazkak segurtatu, ordeon beharko dira uh, edain uh, gramine uh, estival horietaik, bai badira basa hartua edo sorgo, olako, olako belar batzu uh, la, aldira ono edo du mille, du moa, ono gauza, olako belarrak uh, eraiten aldira, uh, araiz egiten dira.